Господь воцарися в лепоту обличися, обличися Господь силой и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется. Готов престол Твой от толи от века Ты еси, возле Гоша реки Господи, возле Гоша реки глаз и своя. Возмут реки сотрения своя От голосов от многих Дивны высоты морские Дивен высокий Господь Сведения Твоя уверишься а зело Дому Твоему подобает святыня Господь